السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بعليكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة عماني زين في كيمة محمد صلى الله عليه وسلم آه، تكيان أنا نعم سمويت إن شاء الله نكوكم بشانا leo insha allah tutaanzia kutoka kauli almuallif rahimahullah aliposema fa فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرف معرفتها المؤلف رحمه الله ameleta masomo yake hapa kama swali ameleta kama swali anauliza na hiyo ni wanasema ni njia nzuri ya kufundishana ni njia ya kuuliza alafu baadaye kujibu na hiyo hiyo njia ndo Jibril pia alayhi salam alitumia kwa Nabiullah Muhammad alayhi salam kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hadith maarufu alipokuja kwa sura ya binadamu akakaa mbele yake fasana rukbatayhi ila rukbatayhi baadaye akamuuliza ya Muhammad mal islam anasema hiyo ni njia nzuri sasa muallif pia amesema fa idha qila lak ukiambiwa mal usul athalatha nini msingi mitatu alati yajibu ala al-insani ma'rifatuha ambaye ni wajib juu ya watu kujua hiyo ndio usulu thalatha ambaye amekusudia katika hii risala naye ni ile suali ambaye watu wataenda kuulizwa katika kaburi marabbuka man nabiyuka ma dinuka hizi suali tatu ambayo watu wataenda kuulizwa ndio muallif rahimahullah ametuwekea hapa Sema faidha qila lak ukiambiwa mal usulu thalatha nini misingi mitatu allati yajibu ala al-insani ma'rufa ma'rifatu ambaye ni wajibu juu ya watu kujua fakul sema maarifatu al-abdi rabbahu mja kujua mola wake wa dinahu na dini yake wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam na kujua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa idha qila laka na ukiambiwa man rabbuka nani mola wako faqul sema rabbi allah mola wangu ni allah alladhi rabbani alladhi rabbani atarbia wanasema eh, ina maana mingi miongoni rabbani miongoni mao ni atarbia yani kulea kumiliki hiyo teni maan, maani atarbia ambaye ananilea ananichunga ambaye ananiruzuku wa rabba jamii alalamin na ambaye ana analinda ameumba na anamiliki alamin alamin wanasema alalam kullu ma siwa Allah fa huwa alam kila isichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala inaingia katika alam wanadamu majini wanyama mimea hao wote wanaingia chini ya alam isemekana alam ndio bini'amihi bini'amihi bini'matihi yako neema yake wa huwa maabudi na yeye ndo mwenye na maabudu walaysa li maabudun siwahu na sina mwenye kumwabudu isipokuwa yeye والدليل قوله تعالى دليل قول يا الله سبحانه وتعالى aliposema alhamdulillahi rabbil alamin uh, sifa njema yote ni ya Mwenyezi Mungu mola wa viumbe vyote hii ni dalili ya nini dalili ya kwamba ya kuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala ndo anamiliki kila kitu na yeye ndo anafaa kuabudiwa kwa kullu ma siwa Allah alamun walifa amesema kullu kila, kila isichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala inaingia katika alam inaitwa alam wa ana wahidun min, min dhalika alalam na mimi ni moja miongoni mwa hiyo alam muallif rahimahullah anasema hiyo alam ambayo inawatajia mipya kundani fa faidha qila laka swali ya pili kiwaambiwa ukuliuzwa bima arafta rabbaka kwani kwa kitu gani ama nini kwa kitu gani umejua Mola wako faqul sema araftuhu nimemjua biayatihi kwa alama yake kwa alama zake wa makhluqatihi na viumbe vyake wa min ayatihi miongoni ma aya zake alama ya ambayo inaonyesha ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala al-lailu wan-nahar usiku na mchana usiku na mchana kupishana kwenda kwa taratibu kwa hiyo namna ambayo tunavyoona hiyo yote inaonyesha ya kwamba kuna mwenye amemuumba ameumba ambaye anastahiki kuabudiwa washamsu walqamar jua inachomoza kila siku kwa taratibu uh, eh, walqamar na mwezi hivyo hivyo hiyo yote ni ya ala, ala aya na alama ambayo inaonyesha utukufu ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa min makhluqatihi miongoni mwa makhlukati yake viumbe vyake as-samawatu as-sab bingu saba wal araduna as-sab na ardhi saba wama fihinna na kile ambacho iko ndani yao wama huma ambayo iko katikati yao pia kwa hivyo alama ya kuonyesha utukufu wa ukubwa na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba na yeye ndio anafaa kuabudiwa ni alama mbili alama ya kwanza ni hii ambayo tumetaja alama alkaunia alama alkaunia ni hizi al usiku mchana eh, mwezi jua hii hiyo yote ni kuonyesha alama alkaunia alama ya pili alama nyingine asharia ni alama ambayo imeletwa katika Qur'an Qur'an ni alama ya kuonyesha utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndio anafaa kuabudiwa anasema dalili ad-dalil qawluhu ta'ala dalili ya hizo alamat na hiyo alama ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa min ayatihi al-lailu wan-nahar na katika <clears throat> alama alama yake ambayo kuonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala al-layli wan-nahar usiku na mchana wash-shamsu wal-qamar jua na mwezi baada ya Allah baada ya hapo mtume Allah subhanahu wa ta'ala amesema hizo viumbe ambavyo mnaziona ambaye ni kubwa shams usiku na mchana hawafai pamoja na wanaenda kwa taratibu nzuri wanachomoza na wanaenda kwa taratibu mzuri hawafai kuabudiwa kwa hivyo wanasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar msisujudie jua wala mwezi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun bali bali sujudieni yule ambaye amewaumba na yeye ndo anastahili kuabudia si ati jua kutoka kila siku na mwezi kuonyesha ya kwamba wao kuna uwezo wanafaa kuabudiwa hapana bali ambaye anafaa kuabudiwa ni mwenye amewaumba in kuntum iyahu taabudun kama kweli mnamwabudu yeye wa qawluhu ta'ala inna rabbakum allahu alladhi وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض دليل inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard yani mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hii aya mola wenu ni yule ambaye ameumba usiku yani ardhi samawati wal ard mabingu na ardhi fi sitati ayyam katika siku sita siku sita Allah subhanahu wa ta'ala ameumba ardhi na mbingu kwa siku sita haimaanishi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana uwezo wa kuumba kwa, kwa saa moja ama kwa dakika kwa time ndogo bali hii ni ya kuonyesha taratibu na namna tunafaa kuiga Allah subhanahu wa ta'ala kando na hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amruhu kama kama alivyosema katika Qur'an kun fayakuna anasema tu kun dakika moja inakuwa fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-'arshi Allah subhanahu wa ta'ala ala wartafa'a 'ala al-'arshi yani akawa juu ya arshi yake yusi laila na nahar anafinika usiku na mchana مشي وكسمة تبارك الله أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى دو مولا وكيل كيتو أنا عند له سيمة المؤلف رحمه الله والرب هو المعبود رب دو من يكوابوديوه والدليل قوله تعالى دليل قول يا الله سبحانه وتعالى لبسيما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إني واتو هذه كي آية الله سبحانه وتعالى حكو إلى كيزة خطاب كو إسلام بكاك بل كو فيوم بفياك يوتي اعبدوا ربكم معبدوني مولوينو الذي خلقكم أنبايا ومعومبا والذين من قبلكم نوالي أنبايا قبلينو قبلين بأميومبا نيي الله سبحانه وتعالى mwabuduni yeye la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huyu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye tunafaa kumwabudu ni nani alladhi khalaqakum ambaye amewaum alladhi ja'ala lakum ambaye amewajalia al-ardha firashan yani ardhi ni kama tandiko yani ametusakhirishia pia tuna, tuna, tuna tunafanya vile tunavyotakikana vile tunavyotaka arda jaaluhu katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema ja'ala lakum al arda dhalula yani ardhi ardhi tunaweza fanya kitu chochote bila kutukata tunalima tunazika waliokufa ndani yake hiyo yote Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kwa samaa binaa na bingu ni inatufinika wa anzala minas samai ma'an Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwa sama maji fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum na akatoa na hiyo maji minas thamarati e, eh, vitu vya kukula <clears throat> rizqan lakum hali kwa ni riziki kwetu sisi fala taj baada ya Allah subhanahu wa ta'ala amemaliza aya fala taj'alu lillahi andadan msijalie Allah subhanahu wa ta'ala mshirika <clears throat> katika ibada wa antum taalamun hali ya kuwa mnamjua Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika katika kuumba kwake hana shirika katika kuabudiwa kwake kwa hivyo <clears throat> tunafaa tuzingatie hizo usul athalatha ambaye almuallif rahimahullah anatuelezea kwa sababu mtu akijua hapa leo ndo atajua namna ya kujibu hizo swali katika kaburini kwa sababu lazima lazima kuulizwa swali swalul malakan hii ni lazima kwa kila mtu au ni muislamu asikuwe muislamu asiwe muislamu au ni munafiq au ni mu'min wote kama imethibiti katika hadith malaika watamkujia wanamkalisha wanamuuliza marabbuk madinu kama yeye alikuwa ni mwenye kumwabudu Allah na anamjua Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye kujibu <coughs> na munafiq ama asiyekuwa muislamu atakuwa mwenye kusema ha ha la adri sijui nimesikia tu watu wakisema kadhaa nikasema hapa hapo ndo adhabu ama janna naim aljanna inaoanzia تنسمعني تنسمعنا إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك